se algo gang en tu bloque, ya no hay quien nos toque. Esquivando en el prive, esperando tu lote. Estás andando por la calle, nadie te conoce. Yo tirado en el estudio, tomando otro roce. Seis gang en tu bloque, ya no hay quien nos toque. Esquivando en el prive, esperando tu lote. Estás andando por la calle, nadie te conoce. Yo tirado en el estudio, tomando otro roce. Fumo como hippie, pero no, yo soy punky. Paso rap a esos raperos, es mi hobby. Porque el blanquito de moda ahora suena heavy. No se aceptan fecas en mi crew, solo dripping No me preocupo, entre los míos no repartimos el queso. Cuando no tengo, voy pa' mi barrio, ese va a el precio. Auto robado y desarmado, así pago el exceso. No soy de Uzi, soy de machete, te cortamos hasta el hueso. boy. Si te hablan de mí, decirle que sí, que soy fuckboy. Conmigo no finge, visto que finge, yo para hoy. Moviendo la mierda, fumando narguile en el sillón. Gato lo pago en Bitcoin. tomo nene por rock. Su pussy en mi comedor. Me pega y me dice que actor. Te mando a probar el cajón. Estás muerto, te mando una flor. Fumo para robarte como Yoshi. Yo no soy el todo como Luigi. Vuelo por el aire como el wifi. ¿Qué que diga si Reptil Boy, si te hablan de mí, que sí, que estoy Conmigo no pingue, que yo para hoy. Moviendo esa mierda, fumando en el sillón. Gato lo pago en Bitcoin, gato lo pago en Bitcoin.